zaista je upućen, a koga ostaju u zabludi, nećemo, ga, nećemo naći nikoga ko će ga na pravi put uputi osim Allaha Tebare Kvetana. Svjedočim da nema drugog istinskog Boga osim Allaha Tebare Kvetala i da je Muhammed Ali, salatu wasalam posljednji Allaho poslan sa istinom. Uzvišeni plemeniti kazuje svoje plemenitoj knjizi o vjernici, bojte sa lajstinskom bogobojaznošću i ne uvjerite nikako drugačije osim kao muslimani. Nakon toga, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Hvala Allahu Tebareke ta'ala koji nas je poživio, koji nas je okupio i sakupio na ovom bareć mjestu da nastavimo govoriti o ovoj veličanstvenoj nauci koja govori o Allahu Tebareke, wa ta'ala koja se prvenstveno crpi iz Kur'ana i suneta poslanika sallallahu alihi sallam. Večeras, draga braćo i cijene i sestre, govorit ćemo jednom veličanstvenom Allahom Tebareke ta'ala imenu gdje svaki mu'min i mu'minka priželjkuju da budu dio plodova e, koji proizilaze iz ovog veličanstvenog Allahovog Tebare Kvetala imena. U istinu, znači nakon značenja, kada spomenemo i ukažemo šta su učinjaci kazali, ne preostaje ništa osim da čovjek poželi, da istinska muminska duša poželi da bude obuhvaćena sa značenjima ovog veličanstvenog Allahovog Tebare Kvetala imena. Naime, radi se Allahom te barek imenu El Vedud. El Mnogo znači ima značenja, ono što bi ukratko kazali jeste onaj koji voli. Uzvišeni Allah Đalla Đalaluhu je opisan imenom El Vedud, onaj koji voli i koji je najdostojniji ljubavi. Upravo svojstva koja proizilaze iz Allahovog Tebare Kvetala imena El Wudud, da je on taj koji voli, su negirale mnoge, mnoge znači, sekte u islamu. E, nisu htjeli ne žele da opišu Allaha Tebare Kvetala svojstvo ljubavi. Oni koji su pratili predavanja iz te Tebare Kvetala veličanstvenih osobina, odnosno savršenih osobina, E, znaju već o čemu, o čemu je riječ po pitanju onih koji negiraju svojstvo Allahove te bareke ljubavi ili oni koji te vile odnosno krivo tumače Allahovo svojstvo ljubavi pa kažu da se misli i da se odnosi na Allahove te bareke zadovoljstvo rida. Što nijekom slučaju nije tačno. Svojstvo rida je jedno da Allahove te bareke osobina što je suprotno svojstvo Allahove te bareke vetala osobine ljubavi. Tako da su dvije različite osobine, a oba dvije osobine se pripisuju i Allah Đela Đelalu je opisan tim veličanstvenim savršenim, savršenim osobinama. Ezud Džađ, Rahmetullah Ali, je kazao u značenju Allahov Tebare Kvetala imena El Vudud ili Vudud u arapskom jeziku, da ono znači može nekada značiti onaj koji voli, i onaj koji se voli. Onaj koji voli i onaj koji se, koji se voli. I ovo je jako bitno da se zna. Jer sekte danas kada se Allah Đela opisuje, odnosno kad je opisan, Allah Đelšanu je opisan tim savršenim osobinama od uvijek, on ne opisuje Allah za tom osobinom. Krivo je tumači ili definitivno znači negiraju. A posebno svojstvo ljubavi i smatraju da je nemoguće da Allah Đelešanhu nekoga voli, odnosno da on te bare kvetara bude, bude voljen. Tako da ovdje vidimo, znači jezičkom znači da je moguće da vedud ima značenje onaj koji voli i koji, i koji, se, koji se voli. Zatim Ibn Arabi, El Maliki, kaže da su svi Znači, svi su saglasni, oni koji poznaju, poznavac arapskog jezika, u tome da ova riječ vod ima značenje vode ljubavi. Mevodde, U kojem sad spominje vode Poslije ćeš kazati. Znači, mevode, gdje se, gdje je stvarno značenje te riječi ljubav. Ljubav. Tako da vidimo, znači, da u e, značenju, odnosno u jeziku ima značenje ljubavi. Zatim ima značenje umnije. Eveddu, želiti nešto. Ja želim nešto. Gdje imamo potvrdu u kuranskom ajetu gdje Allah Đelešanu kaže vaddu ahaduhum lev ammere elfesene. I od njih neko poželi da živi koliko godina? Hiljadu godina to su oni koji zaista žele i žude za dunjalčkim protjema i životu na dunjaluku, život koji je prolazan. Kada je upitaš, svi bi on to poželi. Pa vidimo da ovdje Allah kaže je du, što ima značenje želje, e, nešto što želiš i što priželjkuješ. Učenjaci kažu da osoba želi ono što voli, tako da ima isto značenje. Znači, voli da živi hiljadu godina ili želio bi da, da živi hiljadu, hiljadu godina. Na koliko se mjesta u Kur'anu spominje veličanstveno ime Allaha Tebare Kevetara El Vedud? Spominje se samo na dva mjesta. Spominje se u suri Hud i u suri Al Buruć. Allah Đelešanu kaže وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ Jako nam je znači bitno, kako smo dosta kazali, da razmišljamo o završecima ajeta. i tražite oprosta od vašeg gospodara i njemu se pokajte. Pa kaže Allah Đelešanu Inna rabbi rahimu vadud Zaista je moj gospodar onaj koji je milostiv i pun ljubavi. A sad razmislite, firu i tražite oprosta, tubu ili i njemu se pokajte u istinu, je moj gospodar, moj gospodar i naš gospodar, opisan u članstvenim imenima, Ar-Rahim, Al-Vedud, dok je ovo došlo bez određenog člana, Rahimu Vedud, milostivi i koji je pun ljubavi. Tako ćemo naći iz podova koji proizilaze iz ovog veličanstvenog imena da Allah Đelšan voli neke kategorije, voli neke skupine, a preziri je mrzi određene skupine i određene kategorije ljudi, što je jako bitno da čovjek zna koga to Allah Đelešanu voli, a koga Allah Đelešanu ne voli, odnosno koga prezire i koga mrzi. I Allah Đelešanu je opisan i sa osobinom mržnje. Uistinu da će Allah Đelešanu posjedi takvu, takvu osobinu. Zatim u suri Al-Buruđ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ Kakav je gospodar? On je El-Gafur, koji mnogo prašta i El-Vedud, koji je pun također znači ljubavi, koji voli. I upoznat ćemo kroz večerašnje predavanje koga to Allah Đelešanu voli, a koga, koga uzvišenje Tabare Kvetala ne voli. Ibn Đeri Rahmetullah Ali kaže u značenju kada se odnosi na Allaha Tebare Kvetala El Vedud, kada se misli na Allaha, kako to ime, odnosno kako znači nosi uzvišeno članstvo na Allahovo ime El Vedud. Pa kaže za kuranski ajet وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ on te bareke ve ta'ala voli koga? Men enabe ilihi wa tab. Onaj koji se njemu vrati, povrati, koji se pokaje. Znači danas čovjek može određen dio života svoga da živi daleko od šarijata, daleko od propisa, daleko od prakticiranja vjere, pokornosti Allahu te bareke ve ta'ala, ali Allah Đelešanuhu očekuje taj trenutak kada će se ta određena osoba vratiti, povrati Allahu te bareke i pokajati za svoje grijehe. Zato kaže vestagfiru rabbeku. I vi se kajte i tražite oprost od vašeg, vašeg gospodara. Znači uvijek čovjek ima priliku i uvijek ima mogućnost da se povrati Allahu te bareke, te bareke ve Ibn Ali kaže da je Allahu te bareke ime El Vedud značenja da on te bareke voli svakog onog koji mu se povrati i pokaje. Subhana, zamislite stanje nevjerovanja, kufra, nevjerstva, širka, svih najgorih vrsta grijeha u kojima čovjek ili osoba može da zapadne. To su sve situacije koje Allah mrzi i preziri. Mrzi i preziri. I na jedan put se cjelokupna situacija mijenja. Iz tog hala Allah Đelešanu, znači u jednom treptaju, u jednoj sekundi, kada se osoba povrati i pokaje, savoli tog insana što je moguće. Dokaza ima znači za svakog razboritog koji uči i šita Allahu te bare kvetala knjigu, gotovo na svakom mjestu da ima nešto što ukazuje na, na ovu činjenicu. Zatim kaže da on te bare također obavještava svoja stvorenja da je on taj koji mnogo, mnogo prašta i da je pun ljubavi kako bi stvorenja upoznala svoga stvoritelja. I zato iz plodova koji proizilaze iz ovoga imena jeste ahi da tvoje znanje koje stičeš, šarijasko znanje, je razlog da se poveća spoznaja prema Allahu te kvetala i da bude znači sebe da te Allah subhanahu wa ta'ala zavoli. Da te Allah tebare kvetala. što više imaš šarijaskog znanja pri sebi, što više izlučavaš, tragaš i stičeš znanje, imaš veću mogućnost da te Allah te bare više zavoli. Razumijete? I to je jedna znači, od, od, od mogućnosti, odnosno načina kako doći do, do Allahove te bare kvetala ljubavi. Ezadžađ Rahmetullah Ali kaže da po ovom pitanju značenja Allahove te bare kvetala imena El Vadud postoje dva govora, mi ćemo ga potpuniti sa govorom Hatabija Rahmetullah, Rahmetullah Ali. Znači imamo oblik kada se dođe u situaciju kada, kako smo govorili, gafur, znači da je došlo ime El po obliku gafur. iz ga proizilazi ili ukazuje na ime koje? El Gafur ukazuje na ime Gafir. Sabur proizilazi ili ukazuje na Sabir. I slično, Šekur na Šakir. Što znači? El Gafur je onaj koji prašta, koji prašta. I ovdje, znači, na osnovu ovog značenja dolazi do toga da je Allah bareke vetala taj koji koji voli. Allah bareke vetala znači, voli svoje iskrene, svoje iskrene robove i mi ćemo kroz predavanja koga da ukazati, pojasni koga to Allah bareke vetala voli. Ali također može biti značenje da je Allah tebare vetala voljen, da ga vole njegova stvorenja. Znači da ga vole njegova stvorenja. Također, znači, neka se može odnositi i na stvoritelja i na stvorenja. Kako? Na primjer, šekur. Ovo smo pojašnjavali. Šekur možeš biti ti, imati tu osobinu, a Allah džela dželalu isto tako šekur. Ti si šekur, jer si spoznao Allah kroz njegove blagodati, neizmjene, vam te obasipa danonočno. I ti Allahu te bare kvetala zahvaljuješ na tim blagodatima. Allah Đelešanu u istom trenutku je šekur. Kako? Prema tebi. Jer će te nagraditi za tvoju zahvalnost. Što se više zahvaljuješ Allahu te barek i on zahvaliti, zahvaliti tebi. I znači i ovdje Allah Đelešanu je El koji voli i kojeg voli stvorenja. Da li ga sam stvorenja voli? Veliki upitnik. Znači, oni koji ga istinu vole, vidjet ćemo ko su ti. Mada mnogi, mnogi tvrde da vole Allaha te barek Međutim, da li je ta tvrdnja i dokaz? Da li je ta tvrdnja i dokaz, znači u istom trenutku, da ti kada kažeš volim Allaha, da imaš nečim što ćeš dokazati svoju tvrdnju. Jer danas mnogi ljudi nešto tvrde, međutim, da li su te tvrdnje, da li su te tvrdnje tačne? Zatim Hatabi, Rahmetullah Ali, dodaje još jednu vrstu ovdje, nakon što Allah te bare vetala, znači taj koji voli i koji stvorenja vole, kaže Al-Hatabi da je on te bare koji prouzrokuje da, da druga stvorenja zavole osobu koja voli Allah te barek Da bude voljen, omiljen kod ljudi. Naravno, ovo kada kaže omiljen i voljen kod ljudi, to ne može biti parametar u našem današnjem životu, ko te voli, ko te ne voli, da li si dobar, da li nisi, Prvenstveno se misli na muslimane, ljude koji su odane Allahu te bareke vatala, da budeš u takvom društvu ovdje da te ljudi vole, cijene i poštuju. Ne misli se znači u smislu da te i nevjernici poštuju, da te vole jer se to prokazao kroz istoriju da nevjernici nikad neće biti zadovoljni sama, sve dok mi ne budemo poput, poput njih. Mogu se prikazivati, dodvoravati, ljepšavati svoje postupke, ok, poslovanje, biznis, sve to je znači u redu, međutim stvarna prava ljubav ne može. Vidjet ćemo da li znači isto tako može vjernik voliti njih. Ovo što očekuje znači kao e, zauzrat od njih, da li, vjernik, da li je vjerniku dozvan da voli znači neprijatelje islama, odnosno nevjernike. Allah Đelešanu kaže u suri Marijem Inna ladina amenu wa amiru salihat Šartovi, uslovi oni koji budu vjerovali i koji budu dobra djela činili, znači potpunog imana i koji budu radili dobra djela, Allah Đelešanu daje plodove tog vjerovanja i tih dobrih djela. Kaže Allah Đelešanu, se jeđa'alu lehumur rahmanu budda. Allah, odnosno milostivi, će učiniti da budu voljeni. Ovo je dokaz Hatabija. Znači onaj koji voli Allaha i onaj koji je potpunio iman svoj i radi dobra djela, Allah njega voli, ali isto tako će Rahman milosti učin da ga drugi, da ga drugi ljudi zavoli. I zato je jako bitno, znači danas da čovjek može procijeniti svoju situaciju, koliko je omiljen u društvu, to nekada može biti o, pokazatelj gdje je, šta je, ko je. Razumijete? A ne da misliš da su uvijek dobar, da su uvijek dobar, da su ljudi bježe od tebe. Mislimo, znači, prvenstveno na muslimane koji nas okružuju. Svi bježe od tebe, ti misli da si dobar. Znači, Allah Đelešan daje tragove, daje pokaz, e, e, neke stvari koje ukazuju da li si zaista ti onakav kakav trebaš, kakav trebaš biti. Da li te ljudi vole ili te ne vole? Usmani. Da li si kod muslimana dobrodošao ili nisi? I do ovih činjenica čovjek ne treba da bježi. Ne treba znači da bježi. E, i Rahmetullah Ali kaže El Vedud je onaj koji voli svoje vjerovjesnike. Allah Đelešanu je vedud, koji voli svoje vjerovjesnike, poslanike i njihove sjedbenike. Ovo je sve radosna vijest. vedud, koji voli i poslanike i vjerovjesnike i njihove sve sjedbenike. Što znači mi Musmani koji smo se odazvali Allahu te barek i poziv poslanika alaih sallatu wasalam, Allah sve, sve nas voli. I to čovjek ne smije da sumnja. Jer je krenuo stazom poslanika, ali salatu, ali salatu Zatim kaže, on im je draži od svi stvari. Sad su ovdje stvari u kojima se možemo mi analizirati. Da li smo mi ta, od tih. Oni im je draži od svi stvari. Da li nam je Allah Đelešanuhu najdraži? Da li dajemo prednost Allahu Tebare na svim drugim stvarima, svim drugim stvorenjima, u smislu, znači svega onoga što je Allah Tebare stvorio, koga više volimo, znači, kome dajemo prednost. Znači, on te bare njima, one koje voli, sa kojima je zadovoljan, traži od svih drugih, svih drugih stvari. Pa kaže, srca su im se ispunila ljubavlju prema njemu. Ne u srce je ušla ljubav prema njemu, ispunila. Kompletno tvoje srce je predano Allahu te bare Prepuno je ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala. I zato ćeš vidjeti vjernika koji ima znači takvo srce da uvijek je prvi u svim dobrim djelima. Žudi ka susretu Allahu te bareke Ispunjava sve obaveze. I one je stroge, i one je pohvalne, i one je sunnete, znači od poslanika alaih sallatu wasalam. Uvijek je prvi, ne odgađa. Jer je njegovo srce ispunila ljubav prema uzvišenom Allahu te bareke, te bareke Zatim kaže nakon toga, jednici njihovi njega hvali. Uvijek a vidite kako je on opisao Rahmetullah Ali, znači sve to potpunio s dokazima. Ne navodi dokaz, za svaku u stvari ima dokaz iz Korana i sunata poslanika. Jezici njihovi ga hvali. Uvijek, uvijek znači uzvišnog Allaha te bareke ve taala veličanstvenog veličaš i slaviš u svakom svom stanju. Zato Ajš radi Allah kaže poslanik osrlem, je uvijek veličao Allaha te bareke ve u svim svojim situacijama. Znači u svim svojim situacijama je poslanik alejsatu veličao svoga, svoga gospodara. Zatim kaže njihova srca mu hrle ljubavlju i hlasom. To je onaj znači, postupak koji uvijek znači, činiš radi Allaha te barek i u ime Allaha te barek Sve što činiš radiš radi, radi njegovog veličanstvenog te barek vetala lica. I kaže obraćanjem u svakom pogledu, Ah, i nema neko gdje ćeš kucat vrata na lijevo i desno, vrata su kod Allah te bare znači iskren, pravi vjernik, u čije srce se ulava veličanstvena spoznaja i ljubav prema Allahu te bare vetala, on u svakom trenutku, u svakom, u svakoj situaciji se obraća Allahu te bareke, te bareke Da li je to obraćanje kojim ćeš hvaliti Allaha te bareke vetala, veličati i slaviti, ili je to obraćanje, znači taleba, da tražiš od Allaha te bareke određenu stvar koja ti je potrebna. Jer on te bareke vetala jedini koji te može ispuniti te želje, niko drugi. Jedini koji može otkloniti od tebe ne da će uzvišen Allah te bareke Jedini koji te može izbaviti situacije je teške znači situacije Allah, Allah te bareke, te bareke vetala. Plodovi spoznaje od veličanstvenog te bareke vetala imena. Imam Kurtubi, rahmetullah ali znači u komentaru i pojašenje ovog veličanstvenog imena kaže da je obaveza na svakom šarijanskom obvezniku da čvrsto vjeruje da je uzvišeni Allah te barek je tala pun ljubavi prema stvorenjima. Da su ubijeđen nahi, da čvrsto vjeruješ u to. To ti je obaveza. Da Allah te barek tala znači pun ljubavi prema svojim stvorenjima. Od Anasa radi Allahom se prenosi. Pogledajte ovaj hadis poslanika ali islata sam. Šeha Albani ga smatra vjerodostojnim. Kaže, Wallahi, poslanik sallahu alihi wa sallam se zaklinje. La yulqi Allahu fin nari. Kaj tako mi Allaha, uzvišeni Allah, neće baciti u vatru onu osobu koju voli. To je nešto veličanstveno. Allah Đelešanoć, znači, Imam Kurtubi kaže, da je obaveza da znaš da je Allah Đelešanuhu, znači, e, pun ljubav prema svojim stvorenjima. Od denesa u hadisu poslanika, alaih stoji da uzvišeni Allah neće baciti osobu koju voli u vatru. Zato molim Allaha Đelešan da mi budemo od onih koji Allah te bareke ve te bareke ve voli. Kada smo uvidjeli ovaj hadis i značenje hadisa da Allah Đelešanu voli stvorenja i da onu osobu koju Allah te bare zavoli, koju voli, neće baciti u džehennemsku vatru. Koje su onda osobe? Koja su to stvorenja? Koje su to kategorije? Koga Allah Đelešanu voli? Allah Đelešanu voli mutakin, mutakije, bogobojazni. Allah Đelešanu voli mu'mine, Allah Đelešanu voli muksitin, pravedni. Allah Đelešanu voli tawabin. Allah Đelešanu voli mutatahirin, oni koji se kaju, oni koji se čiste. Voli pokorni koji su izvršaju sve naredbe Allaha te bareke ve taala, pokorno šini uzvišenom Allahu subhanahu wa Voli sabirin, voli strpljive, i sve ove osobine ćemo naći u Kur'anu da ih Allah Želešanu navodi. Kako čita razmišljanje, razumijevanje, vidjet će da Allah sve ove kategorije voli i još znači kategorije koje, su, nismo nadali. Da li smo od njih? Znači ovdje čovjek sada treba se analizirati. Da li je od onih koje Allah Đelešanu voli? Da li on od mu'mina? Iman je prva stvar koju moraš imati kod sebe da bi te Allah te barek vatara volio. Jer Allah Đelešanu suprotno ne voli koga? Ne voli nevjernike. Ne voli silnike. Ne voli oholnike. Ne voli one koji krše, koji varaju, prevarante, oholnike, znači, i slične situacije, zalime, zulumčare, Allah Žešan takve ne voli. Gdje smo mi, u kojoj smo mi kategoriji? Znači, trebamo da budemo od onih koji e, su okićeni ovim veličanstvenim osobinama, prije svega imanom, pokoravanjem uzvišenom Allahu te bareke ve sa strpljivošću, da si strpljiv, da si pravedan. Ova osobina danas nedostaje muslimanima, pravednosti, u presudama, međusobnim sporovima, svemu tome. Zatim iskreno, iskreno srce predano Allahu te bareke ve Te osobine sve uzvišen Allah te bareke ve voli i s druge strane ne voli sve koje smo, koje smo pobrojali. I zato čovjek treba da obrati pažnju kada je spoznao ime El Vedud, da uzvišeni Allah voli, jer danas svi kažu mi volimo Allaha. Nije pojenta da ti voliš Allaha, pojenta je da li Allah tebe voli. To je veliko pitanje. Znači mi možemo tvrditi mi volimo Allaha. I tvrdili su za vrijeme poslanika, ali sad tu nam ljudi koji su navešao posle, koji su govorili mi volimo i Allaha i poslanika. Pa Allah objavio ajet koji je ajet ispita. Znači mora biti neki pokazatelj te ljubavi. Ali u stvari ono što da bi zaslužio Allahu te barek vatala ljubav imaju esbabi. Imaju uzroci koji moraš uzeti, prihvati i rati i rati po tome. Zatim kaže Imam bi u nastavku. Zatim mu je obaveza da nastoji da ga Allah dželle dželaluhu zavoli. Kako? Odmah ukazuje. Pridržavajući se njegovi naredbi i zabrana. Znači, to treba biti obaveza svakom, svakom pojedincu obaveza da nastojiš da te uzvišeni Allah Đelešanu zavoli. Kako? Tako što ćeš biti pokoran, tako što ćeš se pridržavati svega onoga što je uzvišeni Allah te barek naredio i da ostaviš sve ono što je uzvišeni Allah te barek zabranio. Kao što je uzvišeni Allah nastavlja, učinio da ga zavolimo dajući nam svoje blagodate. Zašto voliš Allah te barek vetala? Spoznao si sve blagodati kojima te obasipa uzvišen Allah te barek vetala. Spoznao si uzvišenog stvoritelja koji te je stvorio. Zahvaljuješ Allahu subhanahu. Voliš takvog gospodara. Danas je znači e, nešto što je obično, znači kod ljudi, kad ti neko nešto dadne, da mu se zahvališ i da voliš takvog insana koji je znači dao neki znak pažnje prema tebi, jel? da te nije zaboravio, drag ti je taj insan. Zamislite Allah te barek vetala koji ti je sve podario, sve ti dao i koji je pripremio kuću uživanja, džennet, koliko se Allah te bareke vetala treba voliti. I vidjet ćemo iz podova da su vjernici ti koji najviše Allah te bareke vetala voli. Najviše, znači koliko god ti ljudi čine dobro, da ti daju, da te gotive, da te paze, nikada ne možeš njih voliti poput Allah te bareke vetala. Nikada. Ni to smiješ dozvoliti sebi. Nego Allah poseban, uzvišen, plemenit, radi te plemenitosti, uzvišnosti, stvoritelj koji te je stvorio, zaslužuje posebnu ljubav. Posebnu ljubav. Zatim kaže nakon toga, od ljubavi roba prema gospodaru se ogleda i to da je rob zadovoljan sa Allahovom odredbom. To je pokazatelj tvoje ljubavi, da zaista voliš Allaha te bareke da si zadovoljan sa sa njegovom odredbom, kaderom. Šta god da te zadesi, ti si zadovoljan. Ako si zadovoljan u tom trenutku, to je pokazatelj da ti Allaha te bareke vetala, te bareke vetala voliš. Zatim kaže od pokazatelja te ljubavi prema uzvišenom Allahu je ljubav prema Kur'anu. Da voliš Allahovu knjigu, da voliš Allahov govor, u smislu da voliš da učiš, da čitaš, da radiš po onome što ti nalaže Kur'an. Pogledajte, ljubav, znači je pokazate da voliš Allaha, da si zadovoljan sa Allahovom odredbom. Zatim sa Kur'anom, Allahovom knjigom, da je voliš. Zatim kaže nakon toga Ljubav prema poslaniku, ali Da voliš poslanika, sallahu alaihi wasalam. Da voliš poslanika, pa kaže nakon toga i da voliš njegov sunnet. Danas ljudi kažu vole Kur'an, vole poslanika. Da li je to potpuno? Voliti Kur'an znači voliti ga učiti, voliti ga čitati, e, razmišljati i raditi po njemu. To je pravi pokazatelj, da voliš Kur'an. Zatim da voliš poslanika, ali islatu možeš to tvrditi. Ali pravi pokazatelj da voliš njegov sunet. A najbolji pokazatelj, kaže vam Kurtubi, da slidiš njegov sunet. I ne samo to, da pozivaš njegov sunnet. kako je fino pojasnio. Znači da voliš Kur'an, da ga učiš, da pozivaš njemu, da prenosiš e, njegove smjernice, poruke, da voliš poslanika, njegov sunnet, da ga oživljavaš u svome životu, praktikuješ i da pozivaš tom sunnetu. To je pravi pokazatelj ljubavi, ljubavi prema, prema Allahu te bareke, te bareke Zatim oni koji su bili u vremenu poslanika, koji su tvrdili da vole Allaha Đelešana, Allah šan je objavio ajet Kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni Juh, Allah Recite, ili reci njima, svima onima koji tvrde da Allaha voli i poslanika, ako uistinu Allaha volite, znači pravi pokazatelj, mi možemo kao volimo Allaha, ali kaže, reci takvima koji kažu da vole Allaha, onda mene slijedite, kaže poslanik sa Pa će to prouzrokovati šta? Ljubav Allaha prema vama. Pa će vas Allah Đelešanu zavoliti. E sad, koliko smo mi u praksi, koliko mi sedimo, doista poslanika, sada tu to možemo sami da zaključimo i sami da analiziramo naše stanje. Ali je to činjenica, pravi pokazatelj. Koliko voliš Allaha Đelešanhu, to će potvrditi tvoja praksa, koliko slidiš poslanika Allahu alihi Nema znači lijevo, nema desno, nema gore, nema dole, nego se sve vraća na praksu poslanika sallallahu, sallallahu alihi wasallam. Zatim kaže Imam Kurtubi, i znaj da je primjer ljubavi prema Allahu ve ta'ala ostavljanje njegovih zabrana. Pogledajte ovog primjera. Kako? Imam bi pojašnjava. Nije znam samo pokazatelj da radiš ono što je Allah Đelešan naredio. Jer kaže onaj koji radi što je Allah naredio je i fasik i mu'min. Znači može biti osoba sa manjim ima, imanom, sa e, znači, e, blažim stupnjem imana, da radi izvršava dobra djela. Razumijete? ali je fasik u isto vrijeme. Ali kaže, ostaviti nešto radi Allaha, ostaviti griješenje je pravi pokazatelj da voliš Allaha te bareke U smislu da neće ostaviti griješenje osim iskren pravi mu'min, potpunog imana i koji je iskren u Takav ostavlja, razumijete? Zašto? Zato što on voli Allaha te bareke potpuno, znači ta potpuna ljubav prema Allahu te bareke vetala, što izvršavaš njegove naredbe i ostavljaš u potpunosti njegove zabrane. A vjernik je danas vaka, sutra naka, znači ima raste i opada. Ako radiš loše, gotovo, i tvoj iman opada. Ako radiš dobra djela, i tvoj iman, i tvoj iman raste. Da li su istini koji samo rade pokornost i griješenje? Pogledaj. Ili oni koji rade pokornost, ostaju samo odlaze, odskaču u drugi i nisu isti, niti mogu, niti mogu biti isti. Zatim drugi plod poznaje, odnosno sljedeći pos poznaje, uzvišnog Allaha te bareke što proizilazi iz poznaje Allahovog imena El Vedud, da ta ljubav, ako Allah Đelešanu nas zavoli, on te bareke uči da nas drugi ljudi zavole i da nas drugi ljudi nas drugi ljudi zavoli Gdje je dokaz tome? To smo kazali u značenju kada se odnosi Allah te barek Ovo je plus spoznaje tog veličanstvenog imena. Od Ebu Hureri radi Allahu se prenosi, a hadis bježi i Buharija i Muslim. Vjerodostojan. A hadis se kuci. Taj ćemo hadis posle navesti. Ovo u ovom hadisu sam kaže, kada Allah Đelešanu zavoli nekog od svojih robova na Dunjalu Pozove, nada Džibrile, kaže poslanica. Pozove Džibrila. Ko je Džibril? Najodabraniji melek kod Allaha te barek Nema meleka da je bliži Allahu od meleka Džibrila. Njega prvenstveno pozove i kaže zavolio sam toga i toga pa ga i ti zavoli. I ovo je dokaz da Allah Đelešanu posjedi osobinu ili da je opisan osobinom ljubavi. Zavoli toga i toga. Pa Džibril automatski zavoli. Kakva je osobina meleka? Čini ono što Allah Đelšanu naredi. Nema nepokornost, u potpunosti, znači izvršavaju Allahove te bare koje naredbe. Automatski ga zavodi. Zatim melek Džibril pozove stanovnike nebesa, pa kaže u istinu, ja Allah Đelešanu zavolio toga i toga, pa sam ga ja zavolio, pa ga zavolite i vi. Sve što je na nebesima, ostvorenja, svi ga zavole. I to su danas primijetne neke situacije posebni ljudi u društvu, jer nastavak hadisa ne završava se tu. Pa kaže, kada ga zavole stanovnici nebesa, Allah Đelešanu uspusti Kabul kod njega na Dunjaluku, da ga i Dunjaluk zavoli, da ga ljudi na Dunjaluku zavole, u smislu i da ga poštuju, da ga cijene i da ga vole, sve obuhvata znači ovo značenje. Nakon stanovnika nebesa i Dunjaluga, i Dunjaluga pa nastavlja, kaže poslanik sallahu alihi wasallam, a kada Allah Đelešanuhu zamrzi nekoga, pozove Meleka Džibrila, pa mu kaže ja mrzim toga i toga, pa ga i ti, znači mrz. Pa Melek Džibril isto to učini, pa pozove ne, stavnike nebesa, sve na nebesima, mrzi tog insana. Pa se spusti i mrže na Dunjaluk, pa ga i stanovnici mrze i preziru. Niko nije zadovoljan s njim. Ovo je kategorija dobrih i loših. Dobrih uvijek imaju šansu da na šanu zavole, a ovi koji su loši, oni su daleko da lavite bare kvetala, lavite bare kvetala ljubav. Zatim Imam Kurtobi kaže imam bi zašto bi Imam bi najviše spominje ovdje? Imam Kurtubi je poznat po tefsiru, poznat je još po načinu. On ima komentar na Lava lijepa, na lava lijepa imena. Znači, kada se pozivamo i kada govorimo da ima Kurtubi posebno u u znači u ovim stvarima, kada se odnose lava lijepa imena, crpimo znači iz njegove, iz njegove knjige sve navedene, sve navedene informacije. Ova tvrdnja koju mi kažemo da Allaha Đelešanu volimo i da smo kod Allaha, što su židovi kazali? Židovi su tvrdili da su oni posebna spašena kategorija, da su oni Allahovi Tebare Kvetala posebni, posebni znači štićenici, evlije, da njih Allah Đelešan posebno pazi i najviše vodi. Međutim, da li je to ispravno? Mi znamo da Allah Đelešan nije zadovoljan sa židovima, nije zadovoljan sa kršćanima, jer mu pripisuju i dijete, i drugu. Daleko su od vjere, nisu prihvatili, nisu priznali poslanika Muhammeda Ali sallatu Pa da li je njihova tvrdnja ispravna? Nije ispravna. Allah takve ne voli jer je u svojoj knjizi u Kur'anu pojasnio tačno i precizno koga Allah Đelešan voli, a koga ne voli. I zato svaki onaj koji tvrdi da voli Allaha Đelešanu i da je, o, da je ista osoba, draga Allahu Subhanahu wa ta'ala, treba da vidi i da analizira svoju situaciju. Da li se njegova situacija, njegovi postupci slažu sa onim što Allah traži od nas ili ne. Nakon toga može donijeti sam sebi zaključak ne treba ti kad ja i ne trebati i ne trebati sudija. Jedini, draga braćo i cijene sestre, koji je zaslužan, <clears throat> znači koji je zaslužan da se voli zbog samog sebe, i uzvišenje late bare kvetala. Sve naše ljubavi, sve što činimo mora da bude znači radi Allaha te bare Kada voliš brata, da ga voliš radi Allaha subhanahu wa ta'ala. I neće to biti džaba. Jer onaj koji zavoli nekoga u ime Allaha ili kaže mu volim to ime Allaha i živi na tome, sastaje se i rastaje se na tome, ima velike rezultate, odnosno znači proizlaze veliki rezultati iz te ljubavi. A jedna od glavnih stvari koja proizilazi jeste da su takvi u hladu su njega dana. Znači kada se ljudi dokupe, kada se sakupe, kada rade skupa, kada hoće nešto da ostvare, to mora se biti okupljanje, sakupljanje radi Allaha te bare u ime Allaha, radi Allahove subhanahu ta'ala ljubavi. Pa ono što su kazali učenjaci poput Ibnu Tejmije i drugi, da kada voliš nešto što Allah Đelešanu voli, u suštini ti voliš Allaha. Razumijete? Ta ljubav je, znači, u suštini se vraća na Allaha. Da voliš Allaha, jer Allah to voli. Traži od da voliš, pa kad se odazoveš i voliš tu stvar, radi Allaha, ti voliš Allaha subhanahu subhanahu wa ta'ala. Jel ti je draži da bude voljen onaj koji ti je, znači, naredio tu ljubav od onoga prema kome ti iskazuješ u tom trenutku svoju, svoju samu ljubav. Znači, kada Allah on traži od tebe da voliš vjernika, ti ga voliš, ti u istom trenutku voliš i Allaha subhanahu wa ta'ala. Razumijete? Ljubav prema vjernicima i ljubav prema Allahu, prema Allahu te bareke, te bareke wa ta'ala. Tako kao što smo kazali u imenu Ešekuri, Šakir, da kada zahvaljuješ ljudima, u istom trenutku zahvaljuješ i Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer ti je Allah na rede budeš zahvalan ljudima koji ti čine dobročinstvo. Odazivajući se Allahovom pozivu, njegovoj naredbi, čineći dobro drugima što se zahvaljuješ, i se zahvaljuješ u stvari Allahu, Allahu te bareke, te bareke ve ta'ala. Kaže poslanik sa Allahu alihi wasalam. Jedna od najčvrših spona vjerovanja je hubbu fillah, vobugdu filla da voliš u ima Allaha Đelešanu i da mrziš u ima Allaha Đelešanu, da prijateljuješ samo radi njega i da ne prijateljuješ samo radi njega. Prijateljstvo mora biti iskazano prema određenim skupinama, neprijateljstvo prema određenim skupinama. I sve to mora biti, znači, u ime Allaha Đelešanu. I to je vrhunac. Znači, jedan od vrhunac tvog vjerovanja da sve što radiš, radiš radi Allaha te bareke I kada voliš, radi Allaha voliš. Ne radi neke dunjaličke koristi. Ne da nas okupi na nekom mjestu dunjaluk. Da nas bliži dunjaluk. Nego da to bude isključivo Allah te vatala. njegova ljubav, njegova vjera, sljeđenje poslanika sallallahu alihi vasaleme, tako da u tom trenutku čovjek upotpunjava svoje vjerovanje prema Allahu te bareke Zatim sljedeći plod koji proizilazi iz ovog večerašnjeg imena o kojem govorimo, El Vedud, da vjernik nikada ne smije sebi dozvoliti da mrzi i prezire onoga koga Allah voli. Nikada. A koga Allah voli, što smo kazali? Mu'mine. Pokorni. Mutekije koji saburaju, znači sabur može biti kod nevjernika na nekim mezijetima, ali svodi misli, znači prvenstveno na vjernika koji okreće sa tom osobinom. Ne smiješ iskazati prezir i mržnju prema takvim. Obavezno ti je voliti vjernika i ne smiješ mrziti one koje Allah te bareke voli. Danas, zbog mnoštva informacija, dezinformacija, svega što se dešava, dolazi do nekih pogrešnih ubeđenja kod određenih ljudi pa mrzi ono što ne bi trebao da mrzi, a voli ono što ne bi trebao, što ne bi trebao da voli. Zato prametan i razborit, oštruman vjernik prati smjernice Allaha te bareke ve Kur'ana i suneta poslanika sallallahu alejhi ve selleme i voli ono što Allah voli, a mrzi i preziri ono što Allah mrzi i preziri. Tako ćete vidjeti da nekada određena, znači, e, e, mediji mogu da prouzrokuju kod određenih skupina mržnju gdje ne bi trebala biti mržnja. I ne smije biti mržnja iskazana, iskazana prema takvima. Ili suprotno, razumijete, manipulišu situacijom. I onda oni slabog imana nasjedaju na takve, na takve smicalice. Što nikada pravi vjernik, čvrsto Allaho i Tebare i vjeri, ne smije, ne smije sebi Kaže poslanik alaih sallatu u hadis Hudsiju, inna Allahe kal, zaista uzvišeni, gospodar kazao, men aada li valijan, فقد biharb. Ko bude iskazao neprijateljstvo prema mom veliji, veliju, štićeniku, odabranom, onog koga Allah Đelešanu voli, onog na čijoj strani Allah te bareke ve ta'ala, ko iskaže prema takvo neprijateljstvo, ko se suprostavi takvom vjerniku, ja mu objavljujem rat. Allah Đelešanu kaže. Ovdje veli je svaki vijenik koji je odan Allahu te bare kvetala. Pogledajte prijetnje Allahu te bare kvetala. Ko pokuša nanijeti riječima, dijelom, prozivkama, bilo kakve vrste, prema lao veliju, neka očekuje rat koji mu objavljuje uzvišeni gospodar Tebare kvetala. A se nameće pitanje ko je u da se suprostavi Allahu te bareke I ko je toliko hrabar da dođe do sukoba sa uzvišenim Allahom te bareke I da li može neko? Nema, nema, znači ne postoji neko da se može suprostaviti uzvišenom, veličanstvom el azim, el kebir, el mutekebir, dhul dželali velikran. Nema, znači niti može neko postaviti suprostaviti Allahu te bareke Međutim, onaj koji je slabašnog imana, slabog imana, koji nije spoznao uzvišenog Allaha Tebara sebi olahko dozvoli i da je zijeti muslimane i da muslimane proziva i da iskazuje ljubav, odnosno mržnju u svim vidovima koji se mogu iskazati prema takvim skupinama vjernika. I svi oni trebaju da znaju da je obećanje Allaha Tebara gospodara plemenitog uzvišenog veličanstvenog arša da su u sukobu s njim. Kogod znači dirne vjernika, kogod takne vjernika, god prozove, ima sukob s uzvišenim Allahom te bareke I nikada neće to biti, znači, u korist stvorenja. Nikada. Jer su stvorenja nemoćna. Allah te bareke el qavi, el aziz. Kada hoće, el hakim, će da i izvrši svoju prijetnju prema takvima. Nekad će to pustiti da traje, a nekad će znači biti u djeliću, u djeliću sekundi. Zatim sljedeći plod, da nije dozvoljeno, draga braće i cijene sestre, da vjernik voli neprijatelji Islama. Ono što je proizilazi iz ovog veličanstvenog imena El da vjernik ne smije sebi dozvoliti da voli neprijatelje Islama, da voli znači nevjernike. Ovo su akajske stvari. Znači ove tačke koje sad pobrajamo traže od nas i zahtijevaju predavanja. Ali mi samo spominjemo kao plodove spoznaje veličanstvenog imena. A sve ovo znači mora se detaljno pojašnjavati kada može, kada ne može, šta je sa ženom koja je u kitabika, čovjek živi s njom, šta je sa ljubavlju poslanika sallallahu alihi veselam prema Ebu Talibu, znači to su neke šube koje navode drugi neistomišljenici koji se suprotstavljaju kidehli sunneta, e, razumijete, znači život sa kršankom, sa židovkom, ljubav poslanika sallallahu iskazana prema svome, e, amidži, e, kako odgovoriti na te stvari, kako pričati, kako razgovarati, i ajete u kojima Allah Đelešanu jasno, jasno zabranjuje ljubav da se iskazuje prema prema onima koji nisu na pravome, na pravome putu, odnosno koji nisu vjernici. Allah Žešanu kaže La teđidu kaumen yu'minuna billahi wal ahir. Nećeš naći, niti je dozvoljeno onima koji vjeruju u Allaha te bareke i sudnji dan yuaduna man hada Allaha wa da takvi prijatelju, da takvi vole koga One koji se suprostavljaju Allahu i njegovom poslaniku. Ajte jasan, on nema potrebe da se pojašnjava, da se, da se komentariše. Pa nastavlja Allah Đelešanu ukazujući na najbliže. Pa kaže, وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ Makar to bili njihovi očevi. Nakon toga, ev ebnaehum, ili njihovi sinovi. Znači ne završava samo na očima, nego i na sina, pa dalje. Evo ihvanehum, ili njihova braća. I da li samo se zaustavlja gospodar po očevi, sinovi, braća? Ne. Dalje kaže Allah Đelešanu, evo, a, ili njihova bližnja rodbina. Kogod od njih ispoljava mržnju, neprijateljstvo, borbu prema Allahu ve Ta'ala, prema njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, prema vjernicima, spletkari prema njima, nikada, nikada nije dozvoljeno muslimanu takve voli. Niti može to musliman sebi dozvoliti. Kada uzviši Allah te barek takve mrzi i prezire. I s takvima nije zadovoljan. Jer Allah voli vjernike koji su opisani sa veličanstvenim, pohvalnim osobinama koje Allah te barek voli. I to je jedna stvar koja je glavna ili među glavnim stvarima naše vjere i našeg vjerovanja da volimo i mrzimo isključivo radi Allaha te bareke ve ta'ala. Voliš sve što Allah voli, prezireš i mrziš sve što Allah Đelešanu prezire i mrzi. Međutim, danas je žalostno da muslimani ne znaju što Allah voli, a što Allah Đelešanu mrzi. I onda dolazi znači do poremećaja u njihovom vjerovanju. Pa iskazuje ljubav prema onima prema kojima ne bi trebao iskazati ljubav, a mržnju silu prema onima prema kojima ne bi smio nikada znači iskazati niti mržnju, niti, niti silu. Zatim sljedeći put koji proizilazi iz ovog veličanstvenog imena Elvedud, da istinski vjernik najviše voli Allaha Đelešanu. Ne postoji neko na svijetu da ga možeš više voliti da Allaha te Niti, niti je znači to dozvoljeno. Voliti nekoga na stepenu Allaha te nikada, ni slučaju nije dozvoljeno vjernika tuči. Allah će šalje iznad svega. I, znači, u ovoj osobini, u ovoj ljubavi koju ti iskazuješ prema nekome, Allah iznad svega. Ne možeš voliti roditelje na stepenu Allah te bare kvetala. Ne možeš voliti ženu na stepenu Allah te bare kvetala. Ne možeš voliti djecu na stepenu, familiju, rodbinu, bližu, nikoga. Niti možeš dati nekom prednost nad Allahom te bare kvetala i poslanikom sallallahu alaihi wa sallam.